saodat asri qissalari fijor urushi yigirmanchi yil hiro hukmdori nu'mon ibn munzir har yilgidek bu yil ham katta karvon to'plagan edi karvon savdo sotiq mollarini tashirdi arablar orasida mashhur bo'lgan ukoz majanna zulmajoz kabi bozorlarda aylanib savdo sotiq qilar mol ayirboshlaar edi biroq arab qabilalari o'rtasida turg'un murosa tartib bo'lmaganligi tufayli har daqiqa biron to'daning hujumiga uchrab karvonning mollari talon taroj etilishi xavfi bor edi shu bois safar chog'ida qabilalar taniydigan hurmat qiladigan qolaversa ishonchli bir kishi karvonga boshchilik qilishi zarur edi ehsonlari tillarda doston bo'lgan hiro hukmdori nu'mon ibn munzirning saroyi sovg'a salom undirish umidida kelgan ko'pdan ko'p arablarni ko'rgan bugun ham barroz ibn qays va urva ibn utba hukmdorlarning qarshida o'tirardilar Nu'man yo'lga hozirlangan karvonni eson omon arab qabilalari orasidan olib o'tib manzilga yetkazadigan bir odamni axtarayotganligini bildirdi barroz kinonaliklardan muhofaza etishni men zimmamga olaman dedi Nu'man men ayniqsa najid va tihomaliklardan qo'rqlay oladigan odamni qidiryapman dedi bu dafa urva so'zga qo'shildi men siz qidirayotgan odamman kinonaliklardan ham qo'rqlay olasanmi dedi barros albatta hatto butun insoniyat qarshi tursa ham muhofaza eta olaman qo'lingdan kelmaydi deb e'tiroz bildirdi barros men bo'lmasam karvonni kinona qabilasidan o'tkaza olmaysan sen o'zing kimsan kinonaliklar seni axloqsizliging tufayli qabiladan haydab yubormadilarmi barrozning jahli chiqdi bir onda ko'nglida paydo bo'lgan kin va dushmanlik hissini oddiy so'z bilan ta'riflash qiyin edi ko'nglidan shunday fikr o'tdi hali qarab tur sendan alamimni olmay qo'ymayman nu'mon bu vazifani urvaga topshirdi karvon yo'lga chiqdi barroz ham karvonga qo'shildi fadaq degan manzilga yetganlarida to'xtash amri berildi shu paytgacha hech qanday kor hol yuz bermagan edi fadaqda to'xtaganlarida urva barrozni qo'lida fol o'qlarni aylantirayotgan holda ko'rib nima qilyapsan ey barroz deb so'radi seni o'ldirishga ruxsat bormi yo'qmi deb fol ko'ryapman urva gapni hazilga burdi kuch qudrating yetarmikan bu ishga zotan barroz ham hazil tariqasida aytgan edi o'ldirmoqchi bo'lsa bunchalik ochiq gapirmasdi saldan keyin urva ko'ngil xushlikka berildi ichdi sarxush bo'ldi qo'shiq aytib raqsga tushdi natijada behush holda chodirga eltdilar tun yarmidan oqqan hamma qattiq uyquda edi ammo bu paytning kelishini sabrsizlik va hayajon bilan kutayotgan bir kishi uyg'oq u oyoq uchida yurib sekin asta urvaning chodiri tomon yo'l oldi chodirning partasi sekin yirtildi so'ngra ichkariga bir ko'lanka kirdi ehtiyotlik bilan ish tutardi u qo'lida qilich urva vujudiga sekingina kirgan tig' og'rig'idan cho'chib uyg'ondi va tepasida qilich yalang'ochlab turgan kishini ko'rib sarxushligidan asar ham qolmadi o'ziga kelib bu odamning barroz ekanligini bildi uni hali o'ldirib yubormagani uchun pushaymon bo'ldi biroq endi vaqt o'tgan edi allohga bo'lgan muhabbating haqi meni o'ldirma barroz to'g'ri tan olaman men seni qattiq ranjitdim biroq hozir barrot gap uqadigan holatda emasdi nu'mon ibn munzirning huzurida bo'lib o'tgan voqeadan beri qulay fursat kelishini poylardi qolaversa hozir uni o'ldirmasa ertaga o'zining omon qolishi gumon edi qo'lidagi qilich yuqoriga ko'tarildi so'ngra zarb bilan pastga tushdi shundan keyin bo'g'iq ingrash eshitildi va tipirchilash yuz berdi barros shu bilan tinchimadi oyog'i ostida tipirchilab yotgan dushmanga yana bir bor qilich qilich urib tamomila yerga qapishtirish qapishtirib qo'ydi bir ikki soniyadan so'ng urvaning vujudi butunlay tinchib qoldi barroz uchini olgach yengil tortib chodirni tark etdi bu mahal urvaning yuragi urishdan to'xtagan edi holbuki unga bir necha daqiqa oldin ham ichgan sharobining ta'sirida dunyo go'zal ko'rinar yuzlarcha tuyadan iborat karvon va karvon olib ketayotgan behisob boyliklarning boshida turganini faxr ila kuyar edi barros urvani o'ldirgandan keyin karvonni haybar tomonlarga boshlab bordi kuchi yetganicha mollarning bir qismini o'zlashtirib ham oldi haybarga borib endi yopig'liq qozon yopig'ligicha qoldi deb o'ylagan edi vaholanki uning urva bilan birga yo'lga chiqqani ma'lum ammo urvaning qayoqqa g'oyib bo'lgani noma'lum edi nima maqsadda bu yerga keldingiz urvani qidiryapmiz unda ishimiz bor barroz yonidagi buyumlarni ko'rsatdi bittangiz mana bu narsalarga qarab turing ikkinchingiz men bilan yuring bittasi shu yerda qoldi sherigi esa barrozning orqasidan ergashdi ozroq yuruq yurib bir vayronaning ichiga kirdilar ichkaridan faryod ko'tarildi qandaydir to's to'polon bo'ldi keyin barroz u yerdan yolg'iz o'zi chiqdi narsalarni qorovillab turgan yigitning yoniga keldi urva o'rtog'ing bilan birga seni ana u yerda kutib turibdi dedi birga yurdilar ichkariga kirdilar yigit hamon urva bilan <coughs> do'stini ko'rishdan umidvor edi ochiq turgan eshikdan oldin barroz so'ngra yigit kirdi ammo kirar kirmas sherigining qonga bo'lanib belanib yotgan jasadiga ko'zi tushib darhol qurolga yopishdi biroq kech qoldi barroz chaqqonlik bilan uning ko'ksiga xanjar qadadi shunda ham shundan shunda ham so'ng bor kuchini yig'ib barrozga yopishdi uch besh soniyalik olishuv bo'ldi nihoyat yigitning qo'llari bo'shashdi ko'zlari olaydi kulcha bo'lib yerga yiqildi barroz hanjarini sug'urib olib o'likning ko'ylagiga artdi keyin uni o'z holiga qo'yib hech narsa bilmagan kishidek sovuqqonlik bilan vayronani tark etdi bir kecha bir necha daqiqa tipirchilab keyin tinchib qolgan jasadlarga vayronaning devorlarigina guvoh bo'ldi kim edi u odamlar urvada nima ishlar bor edi uning o'lganini eshitib qotildan o'ch olish niyatida yo'lga tushdilarmi yoki boshqa sabab bilan qidirayotgan edilarmi bu kabi savollarning javobi shu kungacha noma'lumdir barros kinona urva esa qays qabilasidan edilar uzoq yillardan beri an'ana tusiga kirgan udumga ko'ra urvaning qasosi albatta olinishi shart edi vaqti soati kelib bu jinoyat ochilajak qays qabilasiga mansub bo'lgan havozin urug'i kinonaning ustiga yurish qilishi begumon edi quraysh esa kinonaning bir urug'i edi bir qabiladan ayol yoki erkak katta yoki kichik yaxshi yoki yomon odam o'ldirilsa bo'ldi o'lgan kishining qabilasi oyoqqa turar qotilni topib o'ldirar edi hech bo'lmasa qotilning qarindoshlari yoki qabilasi nishonga olinar ulardan bir yoki bir necha odam o'ldirilar edi bu esa ikkinchi tomonda qasos olish niyatini tug'dirar qon davosi kattalashar ba'zan ikki qabilaning ham birorta a'zosi qolmaguncha urush davom etaverar edi o'lgan kishining kim ekanligi muhim emas edi ikki qabila dosh o'zaro ashaddiy dushman bo'lsa ham agar ulardan biri boshqa qabila a'zosi tomonidan o'ldirilsa uning o'chini olish uchun bor g'ayrati imkoniyatini ishga solish har bir qabila a'zosining hatto ashaddiy dushmanining ham burchi edi bundan sal oldinroq yuz bergan kelishmovchilik janjal adovat unutilar kechagi kungacha ham nafratlanib dushman deb bilib kelgan odamlarning o'chini olish uchun qilichlar qinlaridan chiqarilib yo'lga tushilar edi qotilning tomonidagilarda ham ayni o'sha odat hukmron edi qabilaning har bir a'zosi bu jinoyat uchun javobgar hisoblanar qo'lga tushgan zamon qotil deb qabul qilinar shunga ko'ra jazo berilar edi barroz odobsiz axloqi buzuq kimsa edi shu sababli qabilasidan ham quvib yuborilgandi bu voqea barcha qabilalar orasida keng e'lon qilingan hammaga ma'lum edi biroq baribir uning bu jinoyatda kinonaga va kinonadan tarqalgan urug'larning zimmasiga tushar bir necha urug' buning uchun javobgar bo'lar edi buni yaxshi bilgan barros butun axloqsizliklariga qaramay bir maktub yozib ahvolini bayon etib urushga tayyor turishlarini bildirishni o'yladi qurashning oqsoqollaridan harb ibn umayyaga jo'natgan maktubida urvani o'ldirganini ma'lum qildi harb ibn umayya maktubni olgan zahoti sarosimaga tushdi g'azabga mindi o'zini yo'qotib qo'ydi darhol keksa tajribali qabiladoshlarini bir joyga to'pladi majlisdagilarning hammasini birdaniga hayajon hissi qamrab oldi hammaning ilk bor qilgan xulosasi harb ibn umayya hali ular kelmasidan oldin o'ylagan fikr edi qaysi aylon qabilasi endi bizdan o'ch olmay qo'ymaydi buni men ham bilaman ko'z yumib ketishlariga sira ham ishonmayman ammo bu muammoni qanday hal qilsak bo'ladi axloqsiz ablah boshimizga bitgan balo bo'ldi dunyoda undan odobsizi yo'q surbetlikda tengi yo'q inson edi u harb so'zlarini ularning so'zlarini bo'ldi barrozni qarg'ashdan so'kishdan hech qanday foyda yo'q agar foydasi bo'lsa orqasidan rosa qarg'ab po'stagini qoqardik shu paytda yonimizda bo'lsa ham oyoq qo'lini bog'lab mana urvaning qotili xohlaganingizni qiling derdik ikki kundan keyin bu mash'um xabar ularning ham qulog'iga yetib boradi ana unda oldini olib bo'lmaydigan yomon ishlar yuz beradi men sizlarni unga qarg'ash uchun emas kutilmagan muammoni hal qilish chorasi to'g'risida birgalashib bosh qotiraylik degan maqsadda chaqirtirdim xo'sh nima qilamiz bir kishi o'rtaga shunday fikr tashladi eng yaxshisi ular hujum uchun oyoqqa turmasdan oldin borib uzr so'rash va kerak bo'lsa urvaning tovonini to'lash bu taklifni o'rinsiz degan kishi bo'lmadi biron kimsa e'tiroz bildirmadi darhol tayyorgarlik ko'rildi va yo'lga chiqildi urvaning amakivachchasi abu baro amir ibn malik ularni izzat ikrom bilan kutib oldi shirin suxanlik qildi yaxshilab ziyofat berdi uning mehmon do'stligiga javoban urvani bizning qabiladoshimiz barroz o'ldiribdi deyishga tillar bormadi natijada najid bilan tixoma orasida qandaydir ishlar bo'libdi ammo masala hamon oydinlashmadi deya gap boshladilar ammo abu bora kosaning tagida nim kosani tushunmadi nima bo'ldi deb so'ramadi ular ham ortiq gapira olmay qoldilar so'ngra xayrlashib yo'lga tushdilar ular ketib oradan bir ikki soatlar o'tgach bir chopar kelib abu baroga mash'um xabarni yetkazdi abu baro larzaga tushdi demak qurashliklar qurashlik mehmonlar bekorga kelishmagan ekanda birdan g'azablanib ketdi harb ibn umayya meni mazax qilib aldab ketdi zotan qurashliklarning qo'lidan hiyladan boshqa nima ham kelardi xudo nomi bilan qasam ichib aytamanki endi bironta ham kinolalik ukoz bozoriga oyoq bosolmaydi dedi masala birdaniga shiddatli tus oldi o'zi salgina oldin samimiyat bilan kuzatgan qurashliklarga qarshi baroning qalbi kinf va adolat hissiga to'lib toshdi qo'llariga tushsa burda burda qilib tashlashga tayyor edi ularni qisqa vaqt ichida tezlik bilan yo'lga hozirlangan bir kichik harbiy guruh harb ibn umayya uning birodarlari iziga tushdi quyosh botay deb qolgan edi qurashliklar belgilangan ishning uddasidan chiqolmaganliklaridan bezovta bo'lib orqaga qaytmoqda edilar biri ochiqchasiga voqeani so'zlab berganliklaridan pushaymon bo'lsa boshqasi ochiqchasiga gapirsak bundan ham battar ahvolga tushardik derdi shu payt kimdir orqasiga qarab chang tozon to'zon ko'tarib kelayotgan guruhni ko'rdi va endi holimizga voy deb baqirib yubordi hamma orqaga qaradi qo'llar beixtiyor qilichlarning dastasiga bordi muqarrar bir to'qnashuv bo'lishi ayon edi har holda ular qaysi aylondan bo'lishlari kerak tez bu yerdan yo'qolishimiz kerak ular yetib olgunlaricha haram hududiga kirib olsak bo'ldi ular qaysi aylonni aylondan bo'lsalar omon qolganimiz shu u qabiladan bo'lmasalar ham hech narsa yo'qotmaymiz bu gapni qaysi biri aytdi noma'lum bundan boshqa chorani o'ylab o'tirishga fursat ham yo'q edi Taklif e'tirozsiz qabul etildi. Tuyalar orqalariga urilgan qamchilarning zarbi bilan Makka tomon lo'killab chopib keldilar. Quvlash mashoq boshlandi. Oldingilarning shoshilmay yo'llarda davom etib turib, birdaniga tezlikni oshirganlari orqadan kelayotganlarning g'ayratiga g'ayrat qo'shdi. Qamchilar zarb bilan urilgach, tuyalar jon achchig'ida yugurar, oradagi masofa esa tobora qisqarib borar edi. Nihoyat orqadagilar yetib yetay deb qoldi. orada o'q otsa yetadigan masofa bor edi xolos to'xtanglar quyoshning qurayshning olchoqlari urvaning qoni yerda qolmas to'xtang qochmang qotillar o'ch olamiz mard bo'lsangiz qochmang harb ibn umayya qulog'ining shundaygina yonidan vizillab uchib o'tgan o'qning borib qumga qadalib qolganini ko'rdi dahshatga tushdi qochishning ortiq foydasi yo'q edi biroq haram hududiga kirishlariga ham juda oz masofa qolgan edi biz ham ularga o'q yog'diramiz bu gapni harb aytdimi yoki boshqasimi farqiga borib bo'lmadi qo'llar darhol o'q yoyga uzatildi bir tomondan qochib borardilar ikkinchi tomondan orqalaridagi orqalariga o'q yog'dirardilar to'xtanglar yakkama yakka olishaylik qochish qo'rqoqning ishi ammo qurashliklar bu kabi so'zlarga quloq solmadilar bir necha barobar ko'p kuchga qarshi urushga chiqish o'zlarini bila turib o'lim changaliga topshirish demak edi o'q yog'dira yog'dira davom etayotgan quvlashmashoq nihoyat orqadagilarning sur'atini pasaytirdi xohlaganlaridek taqib eta olmay qoldilar quyosh tepaliklarning ortiga o'tib berkinganida qochoqlar yengil nafas oldilar ular haram hududiga kirib ulgurgan edilar orqadan quvib kelganlar nochor to'xtadilar chunki bu hudud ichida urushish qon to'kish gunoh va harom edi qon davosi uchun qo'lga qurol olganlar boshqa bir harom ishga qo'l ura olmas edilar ey qurashliklar bu dafa qutulib qoldingiz ammo urvaning qoni yerda qolmaydi siz bilan ukozda uchrashguncha ajralishamiz uchrashuv joyi ukozdir dedilar taqibchilar harb ibn umayya ilk tahliqadan oson qutulganliklarining xursandchiligi va yaqin kelajakda boshlariga tushajak ko'rgiliklarning dahshati natijasida tug'ilgan qarama qarshi his tuyg'ular og'ushida barrozning yetti pushtini bo'ralab so'kdi shu paytda qo'liga tushsa uni tug'ilganiga ming pushaymon yegizishga bisotidagi barcha qiynash usullaridan shafqatsizlarcha qo'llashga tayyor edi ammo ming afsuski barroz bu paytda o'zi qo'lga kiritgan mol mulkini sarflab kayfu safo surar qurayshlarning xususan harb va uning birodarlarining ahvollari qandayligini bilmas bu haqda o'ylamas ham edi harbning birodarlari ham barrozni g'oyibona tinmay so'kardilar zotan bu daqiqalarda barrozni la'natlashdan bo'lak biror ishni qoyilmaqom qilib ado etolmasdi ham to ko'ngillari bo'shaguncha qarg'ab qarg'ab keyin yo'llarida davom etdilar endi beparvo bo'lish dushmanga taslim bo'lish bilan teng edi ikkala tomon ham g'ayrat bilan urushga tayyorgarlik ko'ra boshladi kelib ketuvchilar har ikki qabilaning tayyorgarligi xususida biridan ikkinchisiga xabar yetkazib turardi nihoyat qaysi aylon qabilasi orqalaridan havozinning boshqa urug' va elatlarini ham ergashtirib shamta degan joygacha yetib keldi bayroqlarni abu baro ko'tarib olgan urushni u boshqarmoqchi edi quraysh va kinonaning bosh qo'mondonligini esa harb ibn umayya o'z zimmasiga oldi bu urush harom oylariga to'g'ri keldi shu sababli urushga hech kimning xush xushi xohishi yo'q edi biroq qabilaning mudofaasi g'oyat zarur edi hech kim havozinliklarga taslim bo'lib marhamat bizni nima qilsangiz ixtiyoringiz deya olmas edi urushish uchun emas mudofaa uchun jangga rozi bo'ldilar yilning to'rt oyi ketma ket keladigan zulqada zulhijja muharram va rajab oylari hisoblanardi bu oylarda janjal to'polon bo'lmas bosqinchilik qilinmas mol mulk talon taroj etilmas odam o'ldirilmas yo'l to'silmas edi har kim bu oylar keldi deguncha xavf xatardan uzoq bo'lish saodatiga erishar xohlagan yerga bozorlarga borar joniga qasd qilishlardan yoki mol mulki talon taroj bo'lishidan xavfsiramas edi biroq bezorlik qilmasa turolmaydigan yoki qulay fursatni boy berishni istamagan kimsalar masalan boy karvonni tuzoqqa tushirishni istagan kuchli qabila shu oylarda niyatiga erishib qolardi harom oylarda bunday falokatga duchor bo'lishlari mumkinligini sira ham o'ylamagan bechoralar axir hozir harom oylari emasmi nega bosqin qilayotirsizlar deya ajablanib qarasalar bosqinchilar bu oyning haromligi boshqa oyga ko'chirildi deb shu maqsadlarini amalga oshiraverar edilar shu yo'sin harom oyini ham o'zgartirib xavfsiramay yo'lga chiqqanlarni tuzoqqa tushirish tadbiri nasi deb atalar edi ko'pgina begunoh kishilar shu tariqa qaroqchilarning qaroqchilarning qo'lida o'lib ketar mollari talon taroj etilar edi umuman ko'pchilikni ko'pchilikning bu oylarga nisbatan hurmati baland edi mabodo mazkur oylarda urush bo'lib qolsa bunday urushlar allohga qarshi ko'tarilgan isyon deb atalgani uchun harbul fijor ya'ni gunoh qilinadigan urush deb atalardi abu tolib fijor urushi to'g'risidagi qarashlarini hoshim o'g'illariga bildirdi harom oylari ichidamiz bu urushga qatnashishni to'g'ri deb bilmayman boshqa aka ukalar ham shu fikrda edilar biroq bunday qaltis paytda faqat ko'ngilga qarabgina ish tutib bo'lmasdi kurashga kelgan xavf xatarni qaytarishda ularning ishtiroki lozim ekanligi uqtirildi nihoyat zubayr boshchiligida urushga qatnashdilar abu tolib ham ora sira yonida suyukli jiyani bilan kelib jangda ishtirok etardi ammo muhammad bu urushda shaxsan qatnashmas qarshi tomonga otilgan o'qlarni yig'ib amakilariga olib borib berar edi qachon abu tolib jiyani bilan jangga qatnashsa o'sha kuni qurayshliklarning qo'li baland bo'lardi ey qurqum ey qurt qumsqalar qayu qushlarga ham mehribon bo'lgan hojilarga suv ulashgan buyuk zotning o'g'li sen kelganing hamon bizning qo'limiz baland bo'ladi nima qilardi bizning yonimizdan ketmasang derdilar buni abu tolibga bog'lashardi uning yonida buyuklarning buyugi hurmatiga shunday bo'lgani hayollariga ham kelmasdi abu tolib bunga javoban sizlar zulmdan haqsizlikdan qarindoshlik iplarini uzishdan voz kechinglar shunda men ham sizlardan ayrilmayman derdi arablar o'rtasidagi urushlar dastlab har kuni har ikki tomondan bittadan askarning chiqib yakkama yakka olishuvi bilan boshlanardi g'olib askar o'ldirilgan jangchining qurollari va ko'ylagini olib jang maydonidan chekinar yoxud ikkinchi bir yigitni o'zi bilan olishuvga chaqirar edi <clears throat> jang ba'zan to quyosh qizdirguncha shu zaylda yakkama yakka olishuvlar holida davom etar ba'zan esa ikki kishi olishib bo'lgani hamon hamma baravariga hujumga o'tar ikki tomonning askarlari aralash quralash bo'lib ketar edi hech kimga kim kimga duch kelsa shu bilan urushar kun qattiq qizdira boshlagandan keyingina jang to'xtar edi peshindan keyin yoki ertasi kun jang yana shu tarzda boshlanardi urushning so'nggi kuni erta tongda boshlangan jang qaysi aylonliklarning foydasiga qalb bo'layotgan kinonalik va qurayshliklar mag'lubiyatga uchrayotgan ko'p odamlar o'ldirilgan edi biroq peshindan keyin kinonaliklar jang qilish uchun jang qilish usulini o'zgartirdilar va qaysi aylonliklarni qilichdan o'tkaza boshladilar tengma teng jang borar ikkala tomon ham bugun uzil kesil g'alabaga erishishni xohlar edi bu ketishda qaysi aylonning kuni bitishi hech gap emasdi umidsizlarcha urushar edilar urva ham barros ham unutilgan hamma jonini saqlab qolish tashvishida edi ayni qaltis daqiqalarda bahaybat tuyaga mingan yovqur bir kishi ikki tomonning o'rtasiga otilib chiqdi va bor ovozda ey mudor o'g'illari ey mudor o'g'illari deya hayqira boshladi mudor kinoni va havozilliklarning katta bobolari edi bu ikki qabila mudorda birlashardi haligi odam mudor o'g'illari der ekan birdaniga har ikkala tomonga ham murojaat qilgan edi nihoyat jang to'xtadi nima istaysan bizdan dedilar sizlarni bu ishdan yaxshiroq xayrliroq bir ishga da'vat etaman xo'sh nima ish ekan u sulhdir sizlarni sulh tuzishga chaqiraman qanaqa sulh sizlardan o'lganlarning tovonini to'laymiz bizdan o'lganlarning qonini xudo yo'liga bag'ishlaymiz kim bo'yniga oladi bu ishni tovonni kim to'lay olar ekan men men to'layman kimsan sen qurayshliklardan utba ibn robiya minnatdorchilik tuyg'ulariga to'liq nigohlar utbaga qaraldi qilichlar qinlariga solindi ikki tomon o'liklarni bitta bitta yig'ib ola boshladilar o'liklar sanab chiqilganda qaysi aylonliklardan yigirma kishi yigirma kishi jangda o'lgani ma'lum bo'ldi utba ibn robiya va'dasini takrorladi u yigirma kishining tovonini to'lash mas'uliyatini zimmamga olaman necha kunlardan beri davom etayotgan bu davom etayotgan bu ketishda ikkala qabila ham qirilib ketishi ayon bo'lgan urush shu zaylda nihoyasiga yetdi bunday shartni bajarish oson emasdi berilishi va'da qilingan tovon odam boshiga yuz tuya hisobi bilan jami ikki ming tuya demak edi bu bir ulkan boylik bo'lib katta katta yigirma suruv degani edi aqlga sig'maydigan bu ulkan tovonning qanday to'lanishi hammani qiziqtirardi xo'sh qanday qilib to'laysan garov sifatida sizlarni sizlarga odamlarimizni beramiz tovonni to'lab bo'lganimiz hamono ularni qaytarib yuborasizlar qirq kishilik bir guruh qaysi aylonliklarga garovga topshirildi ular orasida harb ibn umayyaning o'g'li abu sufyon va qurayshlarning aslzoda xonadoniga mansub hakim ibn hizom ham bo'lgan 20 yoshga to'lgan buyuklar buyugi bo'lmish qirchillama o'spirinda tom ma'noda johillik sababi kelib chiqib bu urushdan ana shunday taassurotlar qoldi